Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 15, 1976 Naitatag ang Diocese ng Kalibo. Binubuo ito ng lalawigan ng Aklan kasama ang hilagang kanlurang bahagi ng Panay Island. Ang Diocese ng Kalibo ay unang pinamunuan ni Besa Juan Nilmar Sinasabing nagsisimula ang Kristyanismo sa Aklan noon pang 1569, partikular na sa Kalibo. Naging parokya ito noong April 1581, kaya't masasabing isa ito sa mga unang lugar sa bansa na may matibay na pananampalataya kay Kristo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.